Thank you. turabaha ikaze nk'uko byama mu kiganiro ku nama mutegurirwa na radiyo isanganiro mukagikurikirana buri wa mungu kuva igihe zibiri zo mu gitondo na buri wa gatatu kuva igihe zibiri z'ijoro ikiduteramitse ku nama no munsi integuro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ari nayo agera ku miliyaridi igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na zitandatu mu mafaranga y'amarundi mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu leta yari yategekanije gukoresha miliyaridi igihumbi n'amajana n'ebyiri na mirongo itandatu leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujijwe ubutunzi ivuga ko izokoresha muri 2017 izo yakesha gutubika wavubi gutubika wavubi kubera iki mbega umwimbu wa leta uzova nako mu gihe ayarenga 70% arindiriwe mu gihugu hagati n'izihe ngaruka ayo mafaranga leta itegekanya gukoresha ku murundi mwirimizi mu buzima bwiwe bwa misi yose leta y'u Burundi yobigiye gukora gushika ryari rikoresheje amafaranga avuye mu gutubika abavubi mbega uh, kubona mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi leta igiye gukoresha mirongo irindwi ku ijana yayavuye mu gihugu hagati mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yari mirongo itanu ku ijana n'intambwe uburundi bwaba bwateye mu by'ubutunzi n'ibindi bibazo kugira haboneke inyishu kuri iyo myitwarariko twatumiye abatandukanye ku nama umutumire wa mbere ni wo mu bushikiranganje bw'ubutunzi ni Desire musharitse ubwo ubushikiranganje mwaramutse turabaye kaze ku nama mwaramutse Faustin Ndikumana muramumenyereye arongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo namwe turabaramukije tubifuriza ikaze turabaramukije mwakoze no kudutumira uwundi muhinga uwundi mutumire nako ni Professeur Salomo Nsabimana umuhinga mu by'ubutunzi umwigisha no muri kaminuza namwe turabaye mwaramutse murakoze ndongera ko yuko nshatse duteramanye duteramitswe nako n'integuro y'amafaranga leta y'u Burundi izokoresha muri 2017 ikibazo ca mbere ndakiroresha kwa Desire Musharitse umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'ubutunzi mbega iyo muvuze gutubika wavubi mu bijanye na budget muba mushatse kuvuga iki gutubika wavubi mu byerekeye iby'integuro y'amafaranga leta izokoresha bisobanura cyane cyane yuko uh, ibikorwa bimwe bimwe bya leta byasaba uburyo bwinshi umuntu agerageza eh, kugabanura ayo mafaranga eh, kuko nk'ubu unye muri iyi nteguro eh, urabona ko amafaranga azokoreshwa ari miliyaride igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na zitandatu mu gihe buhoho ubushikiranganji bwari bwasabye amahera arenga hafi miliyaride igihumbi n'amajana indwi ngo murabona ko twashoboye kumvikana yuko hakoreshwa eh, igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na zitandatu bigasobanura rero yuko hariho ibikorwa bimwe bimwe bizobanza bikabanza bikarindira kugira ngo eh, uburyo bwa leta nabwo bwiyongere ikindi nacyo ni cyane cyane gikomeye kandi kiboneka muri iyi nteguro ni uko dusaba yuko eh, abarundi nabo nyine bagira kigoro cyane cyane mu gutanga amakori n'amatagisi kandi biraboneka neza yuko eh, ako kamo bakitaba mukabona yuko nkubunyo ku buryo eh, leta izokoresha mirongo irindwi ku ijana buzova hagati mu gihugu eh, mu gihe mirongo itatu buzova hanze mu gihe mu minsi iheze mu myaka iheze ikoreshe uburyo bukeye mugabo bigatuma imirimo yose ya leta ikogwa nguko kumwe nosigura igituma tuvuga yuko iyi nteguro y'amafaranga ya leta ari integuro yo gutubika abavubi mhm. mbega eh, ibyo byo gutubika abavubi uh, umuntu ariko arabumviriza ngo musigura ko byaba byavuye kuki ariko cyane cyane eh, tugasobanura yuko hari imigambi nyamukuru ya leta n'aho abo bahora badufasha bavuyemo itegeza kubandanya dutegereza rero kurondera uburyo bw'iyo migambi kwibandanya kugira ngo intagire igihagarara na kimwe ni aho rero tuvuga yuko Eh, ari ukumva ko kigoro leta isaba kugira ngo igihugu kigume gihagaze kigume gitera imbere igihugu kigume gihagaze kigume gitera imbere ariko twari tumenyereye ko amafaranga menshi eh, leta itegekanya gukoresha Ah, atava mu gihugu hagati ubu kuva mu gihugu hagati mbega mubona bizokunda koko eh, samananiza ku munyagihugu muto muto eh, samananiza kuko urabye eh, amatagisi n'amakori aboneka ko twasabye ko yo kuyongera ko n'amatagisi atavuna gose kuko wongereye mahera mirongo itanu ukongera ko amahera ijana nibyo asabwa benshi mugabo ntuzeye ni ntoyi nahaza gusahiriza ah, ntavuna rwose eh, ikindi nacyo ni uko cyane cyane turifuza yuko by'ukuri eh, igihugu kironka amafaranga menshi avuye mu makori n'amatagisi ku buryo yuko tutokwama turiko turazerinze ko twarabonye yuko kuzerinze harimo ibibazo bikomeye cyane bituma byoshikana n'igihugu mu kaga twarabibonye mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu twari twizeye ko amafaranga yose azokora amatora leta ikoresha menshi ave mu gihugu nayo yitwa ko dukura hanze nibyo tuzobandanya tuyarondera turanayakeneye mugabo azasahiriza mugabo akigoro k'abarundi kaboneka mu byo leta ikoresha mhm. imbere y'uko abana ah, bahinga mu by'ubutunzi bagira icyo bivuze ko ndageranda babaze kano kabazo eh, mbega icyo kigereranyo kugira ngo bavuge ko ibyo leta yagize ko amatagisi leta yadugije aje ku kubangamira umuguzi cyangwa umunyagihugu mm-hmm. ariko mu biharuro dukoresha ngaha anye biri no muri iyi nteguro turavuga yuko uburemere bw'amakori ugereranije n'umwimbo w'igihugu ni ibice cumi na bitatu ku ijana mu gihe mu bindi bihugu cyane cyane biduhereranye ubwo rugereranyo bw'uburemere bw'amakoro ugereranyije n'umwumbi wafise uwo mhm. bageze ku bice cumi n'indwi cumi n'umunani cumi n'icyenda ku ijana tukava tutere mu gihugu cy'u Burundi ubwo buremere bw'amakori buracari buto cyane ahubwo twifuza yuko buhoro buhoro ubwo buremere duga bijyanye n'uko abantu benshi bakora mu bisata bitandukanye bo kwijukira gutanga ikori muri leta hagatanga ikora abantu benshi ku buryo eh, uburyo bwa leta bwiyongera hmm, ariko barashobora kubura umwimbo turabye ihindagaruka ry'ibihe igikori rikabura eh, ibyo nabyo nabyo nyine turabiharura kuko muri iyi nteguro turavuga hmm. icyo twaharuriye ko kugira ngo duje kuri iyi nteguro mhm. ibyo twiza repozipoteze makuru mhm. si ibiharuro rero ukura mu mutwe ukuye uko nyine urabanza guharura uko uko ubutunzi bumeze mhm. uko iki gihe kiriko kiragenda ukavuga uti kuri aya mafaranga kuri ubu butunzi bungana uku nzoshobora kuronka amakoro angana uku jewe mu gushaka kibazo nagomba bwa mbere mvuge eh, ingene umuntu yocumva eh, umuntu acumva dufatiye eh, navuga ku rugero rw'ubutunzi bw'igihugu no ku rugero rwo ndapanga ravuga mu gifumo kironde ariko ku rugero igihugu ku rugero rw'iby'igihugu gikeneye urugero rwubutunzi kiriko mm, n'ibyo by'ubutunzi mm-hmm. niki igihugu gikeneye hanyuma tukaba tugishyira tubifatanya n'uburyo eh, leta yotoza amakori atavuna mm-hmm. mu gifaransa c'est le cadre macroéconomique mm-hmm. et le cadre de taxation butimari hanyuma kuko nibaza ko muri ko muri ko muraba ayo mirongo irindwi ku ijana musharitse yavuze ati si umurengera aho mugeza muravye ku mikoro y'abarundi mubona eh, bizokunda ko 70% naboneka koko eh, twagomba ubwa mbere tubyumve kumwe mhm. eh, hariho ibyo kuvuga ko uburyo igihugu leta izokoresha bwaduze canke butaduze ubwa mhm. mbere muri rusange ibi rero nkuko nkuko mu by'ubutunzi babiharura umuntu ashobora kuraba ati dufashe amafaranga azakoresha uno mwaka tukayagereranya n'ayo mu mwaka uhetse turaba n'urugero ibiciro byadutse ko mhm. ndabiharuye eh, naho ndabiharuye buke buke dusanga uburyo leta izakoresha bwiyongeye ku bice bitanu mhm. hafi ku ijana hanyuma eh, ibiciro biharuro dufise ni ukwihenda mwabo byaduze hafi ibice bitandatu ku ijana mhm. usigaye ugiye kuraba amafaranga muri rusange tuvuga ko bijitadutse mugaba yagiye gusabwa umunyagihugu niho ngomba kuza rero kujagira kabiri abanyagihugu mu mwaka uheze bo amafaranga atozwa hagati mu gihugu ibyo nubuga amakuru atozwa hagati mu gihugu yari ku bice mirongo hafi mirongo itanu ku ijana eh, mugabo ubu agiye ku bice mirongo irindwi ku ijana muti ikibazo bizoshoboka cyangwa ntibizoshoboka rero ikibazo ndagishira ni kuraba umwimbu uzo buri mu gihugu uwo mwembu ni uwo mwembu ushoboye kuboneka ibyo bice birashobora kuboneka mugabe igice kigaruka mbega ingaruka n'izahe ku munyagihugu kuko urumva hariho umwembu cyangwa uriho iyo amakora aduze amakora aduze biragira izindi ngaruka ku buryo munyagihugu bisigura yuko hashobora kuba iduga ry'ibiciro ku rugero rurengeje nka kane canke wa mwimbu utagabanutse ugasanga nuvuga uburyo cyangwa ubutunzi bw'umunyagihugu muri rusange buragabanutse kuko ateza gutanga ikora mhm. ico rero ni kibazo kigaruka kuraba eh, kumbure ababiteguye bazovuga ati bo hageze hageze amezi aya tuzoraba twevariwe mbega bigezehe bishobora gute hanyuma ikindi karaba mbega ayo makori baba badugije niyo koko abadandaza bazogumiza kuko urashaka kuduza amafaranga atanu ahanini niyo byavuye ku mfashanyo kubera twari tuvuye mu ntambara amafaranga yinjira mu gihugu birakora birakora buri nk'uko yabivutse turi mu gihe igihe ah, nkuko bivuze ah, bamwe bamwe batanga imfashanyo bazihagaritse kumbure hariho n'abandi bari bafise batanga imfashanyo mu migambi ridon projet batakira bya ariko yagabanutse ku rugero mm-hmm. rusanga leta ikiza kuyarondera mu gihugu hagati mm-hmm. nazo tuza kubigaruka ko bijanye n'ico ushaka kuzana ku ngaruka hanyuma muti ikindi gikurikira mbega ayo mafaranga yatoje izo yakoresha kugira ku buryo umunyagihugu ayaronkamo akarusho niho haza ibyo bya taxation butimara ko leta ironka amakori bitavunye umunyagihugu muri rusange tugomba kuvuga ku budget itaduze mm-hmm. mugabe ibyo kutaduga hari ico bifise ku migambi yoranguye ishaka kutaranguye mm-hmm. ariko tugarutse ku bya stabilité macroeconomique nubwo mm-hmm. yuko muri rusange ko hataba ingaruka mbi cyane niho tugaruka yuko abategetsi bategetsi baca bafata ingwati twafashe kwikorera iduguko mbega ko dufata ko ari make atazovuna umunyagihugu uri ko aradandaza we ntazoduza mhm. kuko ibyo bigaruka jewe ndagura wowe uragura mugabo nawe urafite ibyo udandaza mhm. umwe afite ingene yifata hacagaruka handi yuko eh, abategetsi baraba ingingo bafashe ifa ituma leta ironka amafaranga mhm. mugabo idatumye bigira ingaruka ku munyagihugu hmm. ko ari ngaho sinzi ko murakoze cyane professeur Salomon Sabimana reka ubona tuje kwa Faustin Ndikumana murongo yishira hamwe parseme ibi byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje eh, bw'ubutunzi mwabyumvise niki kimuvuga kuri iyi nteguro eh, y'amafaranga leta itegekanya gukoresha muri 2017 n'umurengera canke ibisanzwe haragira igihe rero ugasanga muri ibyo bihugu bitunze wanashaka ugasanga bafashe amadeni nabo nyine b'umurengera ku bintu mhm. bimwe bimwe nka ari nk'ibintu bashaka gufinanza mu makavuga bati ubu rero tugire austerite kuko amadeni yabaye murenge ntakidutuma na bwa butunzi bwiyongera ko tuvyifuza mm, kandi ico gihe bahera eh, hejuru bahera bagacavuga bati tugire austerite austerite resigura iki mbe ni bandi batubikwavuba mhm. en fait wumva rero tubikwavuge tugatubake amatagisi yandi kugira tubandanye nimba bino murazi ko icerekeye nka mu minsi heza baravuga ati mirongo itanu hafi mirongo itanu ku ijana y'uburyo burava hanze mm-hmm. mbere mirongo icyenda ku ijana mu bijyanye no kugwiza umwimbu hanini bikava hanze uracavuga ati ubure tujya turabe nyine turondera amahera hagati nyine cyane mu kugira dukumbe icyo cyabuze igisigara kikenewe rege gihambaye no kumenya ati mbega ingaruka y'ibyo ni iyihe ku by'ubutunzi muri rusange kuko urabona eh, amakori je bariko baravuga kenshi nkunda kuyavuga kubiri hari amakori bita tagitation indiregite n'amakori bita tagitation direkite mhm. do nka direkite mhm. sura aho veni umuntu yagize urabona ngaha kenshi bakunda kuja ku matagisi yo kubidandazwa indiregite ni ukuvuga yuko mhm. mu bisanzwe igituma no mu bindi bihugu ushobora gusanga amatagisi cyangwa amategeko adahinduka mugabo umwimbu ukiyongera wa leta ni uko nimba ari amashyirahamwe mashasha yavutse yarongereje gutanga ikori kubera harabaye croissance yarongereje nyimba uburyo bw'abanyagihugu kumbure bwarongereye bwariyongereye abagura nibe ni benshi kitajyanye n'uko ashaka kongereza marge beneficiaire yiwe urumva biri kubera mugira ingaruka mbi akagabanya ibyo mureba ko ntabwo rugeze uvuga ati ubu inzoga ntizigisohoka neza uko byahora mhm. uvuga ati none ibi bizotuzana ingaruka gute abanyagihugu bo ibyo biciro biri ko biraduga ku buryo bari bafise ubushobozi bwo kubandanya bagura mhm. kugira leta yahombokere muri ayo matagisi no kugira uburyo bwabo bwo kubaho bandanye ese nzoguma ngura amata ese nzoguma ngura nyene cyakere ese nzoguma ngura yantuze kurya urumva rero nibyo rero tugenda tukaraba turavye aho mu bisanzwe igihugu kiba kigeze mhm. tukaje rero turatuti mbega ubwo hoho ingenama ibyo gutagisa amafaranga bisanzwe bimeze turetse n'iyositirite bimeze neza ku buryo abo bantu bose bafite amaroveni bayatangira ko ikoni kuko kuba muja kuri tagisi aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasanga ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu gihago cyo kunama nibutse abadufatiye mu nzira ku ikiganiro ari ku nama ni nabyo byabaye mu myaka iheze eh, kuva bibiri na cumi eh, na kabiri bizogarukira hehe ubu wunye imigambi tegekanywa naho iyi abantu bari kubavuga bati mm-hmm. niya imigambi y'akazoza niyihe muri iyi mm-hmm. murakoze nashaka kubanza kugaruka ku uh, ku faustin yakoresheje eh, mu gifaransa ngo ngo ni budget de suruve kubaho eh, biratandukanye bije do siterite na bije do sirivi biratandukanye cyane kuko umengo eh, muri iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha mengo nta migambi y'iterambere irimo umengo ni bimwe by'uko leta izo ari bimwe bimwe twita budget de fonctionnement mu gifaransa mm. no vuga ukubaho kwa misi yose kwa leta gusa umengo mm-hmm. nta migambi irimo mm. ariko sivyo na gato kuko ngahanye biraboneka neza yuko cyane cyane nko mu buri bisata eh, by'imibano mm-hmm. muri bisata by'imibano haba kwigisha abantu haba kuvura abantu amafaranga twarayongerereje muri ibyo bisata naho abitwa ko badufasha bari muri ibyo bisata bamwe bamwe babivuyemo turavuga tuti iyo migambi n'inkoramutima ku munyagihugu ntishobora guhagarara ni ukuvuga yuko rero iryo kori rizuba ku munyagihugu rizomusubira riramusubira ko kuko urumva iyi migambi mu bibasigurira iyi migambi nyamukuru yo kwigisha abana ku buntu yo kuvura abana ku buntu n'ibindi bikorwa byose bikorerwa muri ubwo bushikiranganje bituma umunyagihugu abaho neza twagize tuti ntibishobora guhagarara ngo ni uko imfashanyo zagiye duteza kurondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo iyo migambi bandanye iyo migambi rero izo bandanye banashaka hariho ni amafaranga yadugijwe muri ibyo bisata nk'aha muri iki gisata cy'indero eh, hariho tutararonka gushika ubunye aba bamwe twita ngo nabadufasha mm. baza muri muri icyo gisato numva iyo migambi ishobora guhagarara mm. ikindi naco muri binye muri muri iyi nteguro nyene harimo amafaranga menshi azoja mu gisata eh, cy'umuyaga nkuba Eh, muri mu bushyikirangange bagamo nk'ubu haduze ibice hafi mirongo itatu na bitanu ku ijana mhm. yuko eh, izi ngorane z'umunyaga nkubo zihera mhm. ubu ni ukubwira yuko hari amabaraje hafi ane mhm. akomeye ariko aratangura gukogwa Mm. ibyo byose tubibaza yuko mu myaka ine itanu iri imbere ibibazo dufite by'umunyagankuba bishobora guhera bigaca bifatana rero n'ibindi kuko nta mugwiza atunga aza gushyiraho uruganda ngaha mu burundi aza ati jewe nta muyagankuba ukwiye uhari nzobanza gukoresha bimwe by'amagurupe bitwara amafaranga menshi mm. muvuze ingomero z'imiyagankuba ni kuva bibiri na gatanu nta na rumwe ruruzura nta na rumwe guzura mu mwaka umwe mm. eh, abahinga bavuga yuko kubwira uheze urugomero wanyarukije cyane mm. atakagorana nimwe ugeze ubwira ni imyaka itanu n'imiburiburi mhm. mugabo ishobora gufata imyaka itandatu indwi yubatswe turindire rero bivana no kunge ingana eh, niyo ya nyuma eh, ariko nayo nyene yubatswe yubatswe mu myaka itanu n'uruhe eh. rugeze ku ntambwe yuko gota ubwo tubona ko ruriko ruragira intambwe ikomeye ni rujya bita rusumo mhm. dusangiye na Tanzania n'u Rwanda kuko ruriko rura rurateye intambwe mugabo na jiji murembwe yigira itangure ko amasoko yaramaze gutangwa nibaza yuko um, ntuzeye ayo mashyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere bazaba batanguye gutangura kubaka kuko isoko ryaratanzwe mm. na bimwe bita amakontra bimwe amasezerano yarasinywe mm. urugomero ruzo kubaka kandi muri muri integuro amafaranga yayo arimwo n'imizibukiro n'amafaranga y'imizibukiro ngaho harimo muri iyi mm. nteguro saha gusa no mu burimyi n'ubworozi murazi yuko hari imigambi nyamukuru leta yari yashitse cyane cyane bimwe by'uko ageze gutangwa ku bice bitanu ku ijana oh, nibaza yuko iyo ntuzeye iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo nkuru nibaza ko uyifise kera mm-hmm. nashaka ahubwo natwe twaratangaye ko twari tuzi yuko urabye ukungene eh, amakomine ameze yacu amwe mwe atanga umva afise zo gukoresha mu batwagira tuti ntazabaze yakoresha ariko uyu munsi ibyo bita todangajima y'ayo mafaranga birarenga mirongo umunani na bitandatu ku ijana mm. ah, hariho rero bariko nashaka kubwira ko igihugu cyose uyu munsi kiri mu mashanti eh, kandi ibyo yonye biratuma yuko ata komine cyangwa atantara isigara inyuma mu iterambere cyari byatekanijwe muri eh, muri aya eh, muri bibiri na eh, gatandatu ego birabandanya birabandanya n'ubu unye twashaka kumenya yuko nayo ayo mashansi y'umunsi menshi ageze kure Ah, kandi ayandi ariko araraherahezwa kandi nta kibazo na kimwe aya mafaranga azorihwa ahubwo ni inkuru nziza kuri twebwe kuko twibaza yuko aya mafaranga amakomine atazashobora kuyakoresha mugabo uyu munsi ribaboneka neza yuko amakomine ashoboye gukoresha ayo mafaranga tukibaza yuko no mu bihe biza mu gihe leta uburyo bwogwira ari umugambi wo gushigikira umuntu akaguma ashira amafaranga cyane cyane mu makomine bagashobora kuyikoreshereza eh, hanyuma nkigaruka kuri aya matagisi eh, hariho amatagisi amwamwe ngahanye twashizemwo atari uko twashatse yuko leta ironka amafaranga menshi mbwa dushaka yuko eh, n'umunyagihugu nawe nyine amererwa neza cyane cyane nk'ibi by'amasashe murabona ibintu by'amasashe ku byerekeye ibidukikije eh. hari ikibazo bitera mu magara y'abantu n'iki murabona ko twashyize ko amatagisi yirengera ko kugira ngo abo bantu ayo masashe ntasubire kugaruka nagira mwari kuyahagarika burundu eh, cyavutswe kuva kera eh, udugije amatagisi ngo bihagarike udugije ni ingingo ya mbere ubanza mm. kudugamaza amatagisi kugira uwo muntu yahora ajya kugura ah, ikintu agiye kugura umwembe w'ijana bakamutekerera mu gasashe ka mirongo ibiri mu gace ntibamubwira bati aho gasashe uzokagura mirongo itanu umwembe yawuguze ijana azogira ati iyo sashe yanyu yigumane mpeho umwembe ndawitwarire mhm. ikindi nacyo ni uko turiho turarondera ko hazaba amashyirahamwe atuzanira amambaraje amambaraje nkarutu ibintu ze bikozwe mu bintu bidatuma intuzeye ibidukikije biba nabi mhm. ikindi kindi nk'ibi byerekeye kuduza amahera ku ku mata avuye hanze ni ukugira natwe duha agaciro amata yacu ngahanye kuko eh, biboneka neza yuko umunyagihwaro nk'amafaranga make kubera hari amata ava mu bihugu duhana imbibi aza ku giciro gituma iwacu umunyagihugu atataronka akakunguko mm. nkaho si kuvuga ngo twashatse kurondera amafaranga yinjira muri leta cyane cyane dushaka yuko umunyagi watacabona yuko biduze gose mm. kugira ngo abandanye akora ni nako kigoro mugana ko nyine tumusaba natwe tubwira ako kigoro ni umunyagi unanye nagira kigoro kugira ngo eh. kubera imigambi igarukiwe leta ibandanye imukorera imigambi ituma ubutunzi bw'igihugu butera imbere mm. atari uko leta bandanye baho kumwe Faustin ariko arayivuga na leta izobaho eh, leta nanyo nizobaho kandi yaragabanuye nayo nyene kumwe nibaho nakubwiye ko muri iyi integuro ubushikiranganje bufatanije bwose bwari bwadusabye miliyaridi igihumbi n'amajana indwi mhm. muri ako twamuga twashoboye gushika ku miliyoni ku miliyaridi igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu kuko mm. hari ibintu byinshi twavuze tuti ibi ni bibi birabangiriye bibi birarindira ni ukuvuga ko leta nayo nyine yagize akigora kugira ngo ibeho ku buryo isanzwe ishobora kuronka mhm. eh. uko umwimbu wiyongera mhm. na asiyeti ikiyongera je amahera aduga kubera baza gutanga amakori bagwira ubutunzi bwiyongereye mhm. uriko urapirisiva bugaca bwiyongera wa muco ubona ati eh, nta kundi ntegeza kuduza to ntegeza kuduza to urumva rero ni ikibazo mhm. ni ikibazo ku ngaruka mu by'ubutunzi mu gihe kandi eh, urabya izo mfashanyo ingene zahora ziza kuba zarashikanye no mu kiga leta hari zashika mhm. ibyo kutabadekese naho bigenda bira birasumbasumba ni uko igihugu gifise ubushobozi mu kuyakoresha n'ingoga ibyo ni ibintu tuzi mm. ibihugu barabiha amanota banki mu baribaha amanota nyimba mu rundi hatanzwe make hari usanga hatanzwe menshi ibyo turavuga palmarès palmarès ni nko kwa makomine burya n'amakomine ugenda ukaraba ntanganya todo de kisma ndabesha none Kujya amakomine atanganya todo de kisma yafasha ayo makomine mu bijanye n'ibihugu nuko kuko igihugu bavyemera na todo de kisma izira depana ingene igihugu gishoboye guca kinyarutsa gukoresha ayo mahirwe kipanze mhm. eh, solidite dezi insititisiyo nziza nk'uko bivuze ko amafaranga leta ikoresha yoja mu migambi leta itegurira abanyagihugu mugabo yikorera idutse ku muntu aritanga hari icyo bigabanura ku buryo afise tubishyize muri rusange naho bikaza bikora ku butunzi bwose ariho nshamvuga niho abasigaye umutegetsi yafashe ingingo abazi ineza arondera n'ingaruka mbi zishoboka Mhm. agaca ariyafatira kugira izo ngaruka zibe zishoboka ndagaruka ubwa mbere rero kuri cyo cya mbere eh, mbega makori ko kazoboneka jena navuze bwa mbere yuko igikomeye ari kuraba rero mparuye ndabye ko kuri eh, mille trois cent vingt six uharuye soixante pourcent ibice mirongo irindwi ku ijana navuga yuko imiliyaridi amajana cenda zizotozwa mu gihugu hagati tugaca duharura ku mwaka uheze byari eh, miliyaridi igihumbi n'amajana abiri na mirongo igihumbi n'amajana abiri na mirongo bizova kuki ubutunzi bw'igihugu buzaba bwiyongereye mhm. niho hari ikibazo kinini mhm. iyo rero eh, ubwo butunzi bw'igihugu butiyongereye ingaruka iba mbi ubwa mbere ingaruka ni uko ayo mahera ashobora kutaboneka ni bya bindi tukaba turavuga yuko kugira ngo ayo mafaranga aboneke ni uko ibikorwa biba biriko biragwizwa mu gihugu umugabo ashobora tugaruka hahandi Eh, yamye avuga itunganywa ry'ingene ubutunzi bw'igihugu bukora ko bagirizwa gusahura ubutunzi bahanwa kugira ibintu biboneke akarusho abantu abamenyamitahe bagirirwa ni akahe kugira baze ari benshi hanyuma rero tugaruka hahandi nibyo twese turazi yuko imfashanyo ntiziti nta gihugu imbere kubera imfashanyo ibyo ni ibisanzwe umugabo rero n'ibihugu bidashobora gutera imbere bitagira imfashanyo rero naho nyine naho twavuga yuko imfashanyo zituma dutera imbere ndibaza yuko nk'uko mushahara yabivuze abo basanzwe bakorana basanzwe bavugana basanzwe abafasha igihugu cyangwa abaterera cyangwa n'aya mashyirahamwe azaje gufasha abanyagihugu mu migambi nibaza yuko eh, biri mu byo bo mu bushinganje bujamo kugira ngo urese zapfi itize haboneka eh, abasahiriza haboneka abasahiriza kumburengera ngo musharitse haba bitubwira ko reka tuje kucokorwa eh, ubushize umushikiranganje yavuze mu kigo bati abwira abashinga amateka ati ntimuhora mubona baza ngaha bama baciye ngaha badufasha naho bariya eh, bariho abafasha n'igiki mu bushikiranganje mugiye gukora kugira ngo gutubika abavubi byo kuva bibiri na na cumi 2012 bihagarare cumi 2017 Eh, ngaruka hahandi ngaruka hahandi eh, gutubika uwavubi eh, ni igihugu cy'ubuntu gitubitse uwavubi kubera ko cyabishaka nuko ariko byohera ariko bizohera kandi mm. mugabo guhera ntibiva gusa kuri kuri integuro ya leta amafaranga izokoresha mhm. biva kuri wewe biva kuri Faustin biva kuri jewe biva kuri mhm. eh, kuri Salomo mhm. twese tuje ku kivi dukore ni wa mwimbu niko yabivuze umuhinga umwimbu uduze amakori ya leta araduga ariko rero imbere yo ngaha wonye ni uko muri iyi bije ubibona neza hariho imigambi myinshi iriko irakogwa yotuma ubutunzi bwiyongera mhm. eh, uko rero buzogenda buriyongera niko tuzogenda turava muri iyo austerite umushikirangaje ati hariho abadufasha ubu nabo bari babiheze nibo bazozana eh, aya 30% eh, na ngira ndabigusubiriremo mwisi mhm. nzima ndaguhe igihugu gikomeye cyane caronse ca mbere mwisi caronse amafaranga menshi avuye mu bo bita abo abadufasha ni igihugu ca Haiti mhm. uyu munsi eh, urabye amafaranga ya ayiti mu nyandiko yanditse ko icyo gihugu cyaronse n'iterambere rihari uyu munsi woca woca ukorora musozi mm. eh, n'ibinye turabigaruka koko iyi ntuzeye iyi kirize twagize muri demiri kenze mu byo gutegura imigambi ya leta no gutunganya ubutunzi byaraduhaye ikigwa cyane mm-hmm. murabona yuko twari tumaze imyaka cumi turi dans une croissance positive eh, mm. ubutunzi bwiyongera hafi ku bice bine n'inusu bitanu n'inusu mm-hmm. nkuko umuhinga yavuze biraboneka yu baravuga mu maraporo yuko ubwo butunzi twagiye turagira bwagiye burakwegwa cyane n'izo mfashanyo twaronse mm-hmm. mugabo by'ukuri kiragiye mu ntuzeye mu iduga ry'ubutunzi rituma umunyagihugu amererwa neza bisobanura yuko egome imfashanyo irakenewe mugabo irafise ahigeza hmm. abarundi twebwe tuheza gufata ubutunzi bwacu nk'ubw'abarundi umunyamahanga akaza gusahiriza gusa abarundi batezera kujya ku kivi bagakora kandi by'ukuri birashoboka ko igihugu cy'u gitera imbere si ukuvuga rero ko yuko eh, eh, leta leta ireze amaboko yuko itasibiye kurondera abayifashe niba atarakabanga twabamenya ntibandamo eh, oh, harimo abari basanzwe badufasha za banki mondiyare za bade harimo n'abandi bajemo harimo ubushinwa harimo za ofide za ande abo bose bagiye baraduha amafaranga n'amantuze ibyo no kwita amakomvansiyo ni ukuvuga amasezerano yarasinywe kandi amafaranga azotangura kuza si ukuvuga rero ko twaciye duhagarika imigenderanire n'amashyirahamwe n'ibihugu byose nabo badufatiye ibihano nabo nyine tuguma tubabwira turabereka neza yuko ibihano bafashe ari iby'akarenganyo kuko muri iki gihugu cy'u Burundi intambwe tugeze ko mu byerekeye gukoresha iby'amafaranga neza eh, nibyo hariho haracariho agahaze mugabo ntituri mu turi mu banyuma ibyo bya austerite twese ntabyo twashaka mugabo birashoboka twese tugiye ku kivi yuko bihera mm-hmm. murakoze cyane desire musharitse muvugira eh, umushikiranganji bw'ubutunzi reka turangirize kuri bano bahinga mu by'ubutunzi nabo mbega Faustin kumana musharitse mu bushikiranganji eh, bw'ubutunzi muri leta mu mutunyi iki kugira ngo ibintu bice biza hari amakondisiyo ibyo rero byo kuvuga gutyo wonyine ukorosha ibintu ndaguha akarorero nka nije nije muri igihugu kiri deseritike kiba gushyiraho ansisiteme dirigasiyo yafinanjwe n'amafaranga menshi kiriko kirimbura imboga cimbura iki gusumba mbere n'uburundi kandi twebona imvura tuyifise mhm. mwe ugasanga nko mu kirundo uruzuba ni rwa rundi umwimbu w'itomati mu kibitoki ubonetse ntuca ubataransforome hari umunyagihugu ahageza umunyagihugu agiye akarima itomati umunsi umwe ugahera atayidanaje igacibura ibyo rero korosha ibintu ngo ntuze turi muri ekonomi primitive hari uwamena imobo hanyuma n'ibindi bihugu nari ko navuga nk'izo za tanzania nka tanzania bakurunka amahera muri banki shinoise ibagirira ibagirira ntuzeye avare mhm. yo kumudeneza kijya kivuko cy'i Dar es miliyari dodorari ayo ntituzo yari hatwebwe tuko turacisha ibidandaza Dar rero umuntu wese araraba hari karagira ibihugu byose biri en competition en rero ni iki turashobora gusanga ingufu twari ko turashiramo byiciwe n'iduga ry'ibiciro ugasanga ko mbure na ya mayempo twa corex urabye ngene ibiciro byari mu kwa mbere n'ingene bishyitse mu kwicumi mhm. ugasanga iyo twatoye ntadutuma tugura ibyo tutegereje kugura mhm. nari mvuga yuko eh, mw'ibi by'ingene igihugu gifashanya n'ibindi Faustin ati mugende muhindura ingendo mugiye kubikora ntitugiye kubikora twatanguye kera kuko iyo umuntu avunitse aramenye gucumbagira mm-hmm. turabakengukiye rero kubona mwitaze kino kiganiro murakoze cyane ejo ntitwabakenera muzogaruka n'ejo nzoza murakoze cyane mwe mwese mwari muteze abiri ikiganiro ku nama ubundi nshimira ni eh, Albert Ruwaye ari muhinga bw'izuba rero bose bitari bumwe yarahagarikiye kino kiyago kuri mikro mwari kumwe na Evariste Nzikubanya nka naho utaha